هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور Yeye ndiye aliyeidhalilisha ardhi kwa faida yenu, basi tembeeni katika pande zake na kuleni katika riziki zake. Na kwake yeye ndiyo kufufuliwa. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور Mnadhani mko salama kwa aliyoko juu kuwa hatakudidimizeni kwenye ardhi na tahamaki hiyo inatikisika. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا fasata'lamuna kaifa nadhir au mnadhani mko salama kwa aliyopo juu ya kuwa yeye hakupelekeeni kimbunga chenye changarawe mtajua vipi maonyo yangu walaqad kadhaba alladhina min qablihim fakaifa kana nakir na bila shaka walikwisha kanusha waliokuwa kabla yao basi kulikuwaje kukasirika kwangu أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير kwani hawaoni ndege walioko juu yao namna wanavyozikunjua mbawa zao na kuzikunja hawashikilii ila mwingi wa rehma. Hakika yeye ni mwenye kuona kila kitu. Amman hadha alladhi huwa jundun lakum yansurukum min duni rrahman inil kafiruna illa fi ghurur, au ni lipi hilo jeshi lenu la kukunusuruni badala ya mwingi wa rehma hakika makafiri hawamo ila katika udanganyifu amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqahu bal lajju fi utuwin wa nufur au ni nani huyo ambaye atakupeni riziki kama yeye akizuia riziki yake bali wao wanakakamia tu katika jeuri na chuki أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم je anayekwenda akisinukia juu ya uso wake ni mwongofu zaidi au yule anayekwenda sawa sawa katika njia iliyonyooka قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون Sema yeye ndiye aliyekuumbeni tangu mwanzo na akakupeni masikio na macho na nyoyo. Ni kidogo kabisa shukrani zenu. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون Sema yeye ndiye aliyekutawanyeni katika ardhi na kwake mtakusanywa wayakuluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin na wanasema lini ahadi hii ikiwa mnasema kweli qul innamal ilmu inda allahi wa innama ana nadhirun mubin Sema, hakika ujuzi wake uko kwa Mwenyezi Mungu na hakika mimi ni mwonyaji tu mwenye kubainisha. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhu alladhina kafaru wa qila hadha alladhi kuntum bihi tad'un lakini watakapoiona karibu nyuso za waliokufuru zitahuzunishwa na itasemwa hayo ndiyo mliokuwa mkiaomba Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'i aw rahimana faman yujiru al-kafirin min 'adhabin alim Sema mwaonaje ikiwa Mwenyezi Mungu atanihiliki mimi na walio pamoja nami au akiturehemu ni nani atakayewalinda makafiri na adhabu chungu قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين Sema, yeye ndiye mwingi wa rehma, tunamwamini yeye, na juu yake tunategemea. Mtakuja jua ni nani aliye katika upotovu ulio dhahiri. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين Sema, maonaje yakiwa maji yenu yamedidimia chini? Nani atakuleteni maji yanayomiminika? الله أكبر الله أكبر la ilaha illa Allah. Yeye ndiye aliifanya ardhi dhalili na kutiini, basi tembeeni pande zake kote kote na kuleni katika riski zake zinazotoka ndani yake na kwake yeye peke yake ndiyo kufufuliwa na kulipwa. Ye, mejiaminisha na mwenye ufalme wa mbinguni kuwa hata kukatieni ardhi akakuchukulieni kwa ghafla kwa mtikiso mkubwa bali mmejiaminisha na mwenye ufalme wa mbinguni kuwa hata kupelekeni upepo wa kukupopoweni kwa changarawe hapo basi mtakijua kitisho cha onyo langu kwenu na hakika walikwisha wakanusha mitume wao hao waliokuwa kabla ya kaumu yako basi ghadhabu yangu juu yao ilikuwa hali gani kwa nilivyoangamiza na kuwashika wameingia upofu wala hawakuangalia ndege walio juu yao vipi wanavyokunjua mbawa zao mara kwa mara na mara nyingine wakizikunja hapana anayewashikilia wasianguke ila mwingi wa rehema hakika yeye ni mwingi wa ujuzi na habari kwa kila kitu anakipa kila kitu jambo kwa mujibu wa maslahi yake kukunjua huku ni kukunjua ndege mbawa zake bila kuziendesha katika kuruka kwa ndege ipo miujiza ambayo haikufahamika baadhi yake ila baada ya kuendelea elimu ya kuruka na nadharia ya kutembea katika hewa. Lakini katika anayostajabisha ni kupita ndege katika anga na mbawa zote mbili zimetulia mpaka apite upeo wa macho. Na elimu imevumbua kuwa ndege wanaokunjua mbawa zao hupanda juu ya mikondo ya hewa inayosaidia inayotimbuka ama kwa kupigana na farao na kiziwizi fulani au kwa kunyanyuka nguzo za hewa imoto. Ukiwa upepo ni mzuri, hizo nguzo za hewa usimama wima na ndege hupaa kwa namna ya mzunguko kama skurubu. Na ukiwa mkali, hizo nguzo hugeuka kuelekea juu na ndege huruka bila ya kupiga mbawa kwa njia ya sawa moja kwa moja na kufikia mbali. Na ndege kwa jumla wana sifa maalum. Katika hizo ni kuwa ni wepesi na wana umbo la nguvu. Na nyoyo zao ni madhubuti na kadhalika mzunguko wao wa damu na vyombo vya kuvutia pumzi. Na namna lilivyopimika umbo lao na vikawa sawa sawa viwiliwili vyao kwa kusahilisha kuruka katika hewa. Na sifa hizi Mwenyezi Mungu mjuzi mwenye kuona kawajali ya ndege kwa ajili ya kuwahifadhi hao ndege katika hewa pale wanapokunjua bawa zao au wanapozikunja. Ama videge vidogo vinavyotegemea kuruka kwao juu ya mbio, hivyo hupiga mbawa zao kwa chini na mbele ili vipate kujisukuma na kupaa. Na hayo ni dharura kwa sababu ya kuruka kwao. Kisha huzikunja mbawa zao, lakini nao wanabaki kuwa wanaruka kwa zile nguvu za msukumo wao. Na hivyo linawafikia umbo lao hao ndege wa kila namna na muundo wa kiufundi wa mili yao kwa kuwezesha kuruka na kujilinda sawa wakati wa kuruka. Bali ni nani huyo mwenye nguvu kwenu atake kulindeni na adhabu asiyekuwa mwenyewe Arrahmani mwingi wa rehma? Makafiri hawamo ila katika udanganyifu tu kwa hayo wanayodhania. Bali ni nani huyo atakayekuruzukuni kwa yanayokupeni uhai wenu na starehe zenu? Ikiwa Mwenyezi Mungu akizuia riziki yake asikupeni, bali makafiri wamekakamia katika kutakabari kwao na kuikimbia haki. Je, hali tageuka Mwenye kwenda kijikwa na kusinukia juu ya uso wake ni mwongofu zaidi katika mwendo wake au yule anayetembea sawasawa kwenye njia isiyokwenda upogo? Sema huyo aliyekumbeni nanyi hamjakuwa chochote na akakupeni usikizi na kuona na fahamu ambazo ni sababu za vitendo vyenu na uongofu wenu ama ni kuchache mno kushukuru kwenu kwa neema hizi kumshukuru huyo aliyekupeni sema huyo ndiye aliyekutawanyeni katika ardhi na kwake yeye peke yake ndiyo mtarejea kwa ajili ya kukuhisabuni na kukulipeni na wanasema wanaukanya kufuliwa Yatatokea lini haya ya kukusanywa watu Tuambieni yatakuwa lini kama nyinyi mnasema kweli Ewe Muhammadi sema Ujuzi wa hayo ni wa mwenyezi mungu peke yake Ama mimi ni mwonyaji miongoni mwonyaji tu Watakapoyaona hayo yaliyoahidiwa yapo karibu nao Nyuso za makafiri zitajaa huzuni na unyonge na wataambiwa kwa kuwa kejeli na kuwatia uchungu. Haya ndiyo mliokuwa mkiataka yaje kwa haraka. Sema nambieni ikiwa Mwenyezi Mungu akinifisha mimi na waumini walio pamoja nami kama mnavyotamani yawe au akaturehemu akaakhirisha jali yetu na akatusamea situadhibu maana itakuwa katuokoa katika hali zote mbili. Basi nani atakayewakinga makafiri na adhabu chungu wanayoistahiki kuipata kwa sababu ya ukafiri wao na kudanganyika kwao na miungu yao? Yeye huyo ndiye Arrahmani mwingi wa rehema. Tunayemsadiki sisi na nyinyi hamumsadiki. Yeye tu peke yake ndiye tunayemtegemea na nyinyi mnawategemea wenginewe. Mtakuja jua, itakapoteremka adhabu ni kundi gani kati yetu lilotengeka mbali na haki. Sema, hebu nipeni habari. Maji yenu yakitoweka chini ya ardhi msiweze kuyapata kwa namna yoyote. Ni nani asiyekuwa Mwenyezi Mungu atakayekuleteni maji ya dhahiri yanayomiminika anayoweza kuyapata kila atakaye.